Dešimtas skirsnis Dantesas išseimė visas žmogiškasias priemonės, beliko kreiptis į Dievą. Tada Dievo baimingos mintys, kuriomis gyvena likimo priblokšti nelaimingieji, atgaivino jo dvasę. Jis prisiminė maldas, kurių ji buvo išmokiusi motina ir juose rado iki tol jam nežinoma prasme – nes laimingiesiems malda tėra tik monotoniškas beprasmis žodžių rinkinys, kol sielvartas suteikia prasme įkvėptiems žodžiams, kuriais nelaimingiai kalbasi su Dievu. Jis meldėsi ne tik karštai, bet ir inirtingai. Melzdamasis garsiai jau nebebijojo savo balso. Su kiekvienu tariamu žodžiu vis labiau jį apimdavo kažkoks įkarštis. Jis matė Dievą. Romaus ir pražudyto savo gyvenimo visus įvykius priskyrė visagalio Dievo valiai, mokėsi iš jų, darė įžadus, kiekvieną maldą baigdamas savanaudiškais žodžiais, kuriais žmogus daug dažniau kreipiasi į žmonės negu į Dievą. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Nors ir karštai meldėsi, Dantesas liko kalėjime. Tuomet jo dvasia apsiniaukė, tarsi ūkanus uždengė jam akis. Dantesas buvo paprastas žmogus, neįsimokslinęs, ir praeitį slėpė uždangą, kurią pakelia tik mokslas. Kalėjimo vienumoje ir mirties tyruose jis negalėjo atkurti praėjusių amžių, prikelti išmirusių tautų, atstatyti senųjų miestų, kuriems vaizduoti teikia didingumo ir poezijos, ir kurie praslenga pro vidaus žvilgsnį nutvėksti dangiškos ugnies, kaip Martino babiloniškiai paveikslai. Džonas Martinas, anglų dailininkas, 1789-1854. Dantesas turėjo tik trumpą praeitį, niūrę dabartį ir nežinomą ateitį. 19 šviesių metų, apie kuriuos jam teks mąstyti galbūt visą niekad nesibaigiančią naktį. Jis negalėjo išsiblaškyti, nes veiklus jo protas – kuris su tokiu džiaugsmu būtų skraudęs šimtmečių erdves, buvo uždarytas tarp ankštų žinomumo ribų kaip aras narve. Tada jį apseido viena mintis, mintis apie savo laimę, sugriauta be aiškiaus priežasties, lemtingai susikloščius aplinkybėms. Jis labai pamėgo šią mintį, gromuliavo ją kaip įmanydamas ir, jei galima tai pasakyti, suleido į ją dantis, kaip dantys pragare negailestingasis Ugolinas suleido juos į arkivyskupo Rudžierio galvą. Dantės sutikėjimas buvo nepatvarus, pagristas mintimi apie visą galybę. Jaunuolis greit jo neteko, kaip ir kiti netenka, kai jiems pradeda sektis. Bet jam nepradėjo sektis. Dievo baimingumą pakeitė įniršis. Jis pikdžodžiavo ir prižiūrėtojas iš siaubų traukdavusi atbulas. Jis daužė galvą į kalėjimų sienas, pyko ant visko aplinkui, bet daugiausia ant paties savęs ir dėl mažiausių niekų. Dėl kokios dulkelytės, šiaudgalėlių, dėl oro dvelgtelėjimų. Jam neišeidavo iš galvos skundas, kurį jis buvo matęs, kurį Vilforas jam buvo rodęs ir kurį jis buvo čiupinėjęs. Kiekviena eilutė žiūrėjo ant sienus ugninėmis raidėmis, kaip Baltazaro mene tekel faris. Suskaičiuota, pasverta, išdalyta. Biblija. Jis pradėjo galvoti, kad žmonių neapykanta, o ne dievo bausmė įstumė jį į bedugnę. Jis atiduodavo tuos nežinomus žmonės visokiausioms kančioms, kokių tik nepašlikštėdavo laki jo vaizduotėjai ir prieidavo išvada, kad jaus pernelyg švelnius, o svarbiausia labai trumpalaikiais, nes po kančiaus ateina mirtis. O mirtis, jei ne poilsis, tai bent nieko nejautimas panašus į ramybę. Nuolat kalant savo, kai tik pagalvodavo apie savo priešus, kad mirtis ramybė ir kad norint žiauriai nubausti reikia bausti ne mirtimi, jį apimė niūrus sustingimas, atėjęs kartu su mintimis apie savižudybę. Vargas tam, kas eidamas sielvarto keliu, stapteli prie šitų rūškanų minčių. Tai mirties jūra, kuri plyti it vaiskus žydrų vandenų toliai, bet plaukėjas jaučia, kai pamažu grimsta jo kojos į dervingą dumblą, kuris traukia jį siurbę ir godžiai praryja. Jei dangus nesuteiks jam pagalbus, viskas baigta ir kiekviena pastanga įsigelbėti tik giliau jį gramsdina į mirtį. Ir vis dėlto ši dvasiaus agonija nėra tokia baisi, kaip kančiaus kentėtos prieš ją ir kaip bausmiai, kuri gal ateis po jaus. Ta agonija turi svaiginančiaus paguodos, ji rodo žiojėjančią prarąją. Bet prarajos dugne nebūtis. Ši mintis Edmonui teikė nusiraminimu. Visi jos sielvartai, visos kančiaus, visa virtiniai šmeiklų, kurias skausmas tempė paskui save, rodys pasitraukė iš tos kalėjimo kertės, kur rengėsi statyti lengvą pėdą mirties angelas. Dantesas pažvelgė į praėjusį savo gyvenimą ramiai, į būsimą jį, susiaubu ir pasirinko tai, kas jam atrodė prieglobstis. Tolimųjų plaukiojimų metu, kalbėjo jis pats savo, Kai dar buvau žmogus ir kai tas žmogus laisvas ir stiprus įsakinėdavo kitiems, kurie tučto jau vykdydavo įsakymus, kartais matydavau, kaip dangų aptraukia debesys, nerimsta ir šėlsta jūra, kaip viename dangaus pakraštyje kyla audra ir nelyginant milžiniškas erelis plasnoja sparnais viršum horizonto. Tada jausdavau, kad mano laivas menkas prieglobstis, nes jis blaškydavosi ir siubuodavo lyg plunksnelį ant milžino delno. Grėsmingai užint bangoms, aš žiūrėdavau į aštres uolas, pranašaujančias man mirtį, ir mirtis mane gazdindavo. Aš iš visų jėgų stengdavausi ją atremti ir pasitelkęs visą žmogaus galybę ir jūrininko nuovokumą, stodavau į dvikovą su Dievu. Bet tada būdavau laimingas, grįžti į gyvenimą tada reikšdavau grįžti į laimę. Mirtis man atrodydavo paslaptinga ir aš jos negeisdavau. Aš nenorėdavau amžinai užmigti dumblių ir akmenų patale ir su pasipiktinimu galvodavau, kad aš, sutvertas pagal Dievo paveikslą, būsiu surytas vanagų ir žuvėdrų. Bet dabar kas kita. Aš netekau visko, kas gyvenimą man darį brangų. Dabar mirtis man šypsosi kaip žindyvį liliuojamam kūdikiui. Dabar aš mirštu savo norų, užmingu nuvargęs ir palauštas, kaip užmigdavau po nevilties ir įniršio priepolių apsukęs 3000 ratų savo vienutėje, padaręs 30 tūkstančių žingsnių beveik 10 mylių. Kai ši mintis įsišaknyjo Danteso širdyje, jis pasidarė romesnis, linksmesnis. Tenkinosi kietų guoliu ir juodą duoną. Valgy mažiau, visai nemiegojo ir priejo išvada, kad tas gyvenimas, kurį bet kada galėjo nusimesti, kaip nusimetama padėvėtas drabužis, yra visai pakenčiamas. Buvo du būdai mirti. Vienas labai paprastas – prisirišti nausinę prie lango virbo ir pasikarti. Kitas reikėjo tik dėtis, kad valgai, o iš tikrųjų mirti badu. Pirmasis dante suikėlė didelį pasibjaurėjimą. Jis buvo išauklitas neapkesti piratų, kurie kariami ant stiebų. Todėl mirti kilpoje jam atrodė gėdinga ir šį būdą jis atmetė. Pasirinko antrąjį ir tą pačią dieną ėmėsi jį įgyvendinti. Kol Dendisas išgyveno visas tas kančias, apie kurias pasakojame, praslinko beveik ketveri metai. Antrųjų pabaigoje Dantesas buvo liovęsis žymėti brūkšnelius ant sienos ir vėl, kaip prieš atsilankant inspektoriui, laiko teikmės nebežinojo. Jis tarė savo, aš noriu mirti, ir pats pasirinko kaip mirti. Tuomet jis gerai viską apgalvojo ir, kad neatsisakytų savo nusistatymų, prisiekė mirti badu. Kai man atneš pietus ar vakarienę, nusprendė jis, išmesiu maistą pro langą, prižiūrėtojas manys, kad viską suvalgiau. Jis taip ir darė. Du kartus per dieną pro mažą plyšį tarp virbų, pro jį jis matė tik lopinėlį dangaus, Edmonas išmesdavo maistą iš pradžių linksmai, paskui susimastęs, galiausiai gailaudamas. Tik duota priesaika teikdavo jėgų toliau vykdyti baisų įsumanimą. Maistą, kuris pirmą keldavo jam pasišlikštėjimą, aštredantis badas pieždavo patrauklų ir nuostabiai kvapnų. Kartais jis ištisą valandą laikydavo dubenį rankose ir godžiomis akimis žiūrėdavo į pašvinkusią meisą arba dvokiančią žuvį ir kasnelį juodaus supelėjusios duonos. Paskutiniai gyvybės švystelėjimai instinktyviai jam priešinosi ir kartais vos nepalauždavo jo pasiryžimo. Tuomet kalėjimas jam atrodydavo netoks jau niūrus, jo dalia netokia jau beviltiška. Jis dar jaunas, matyt nedaugiau kaip 25 ar 26 metų. Vadinasi, dar liko gyventi beveik 50 metų, dvigubai tiek, kiek buvo gyvenęs. Per tą nepaprastai ilgą laikotarpį kokie nors įvykiai galėjo išdaužti kalėjimo duris, pralaužti į fopilės sienas ir sugražinti jam laisvę. Tada jis prisikiždavo prie burnos valgy, kurio pats savanoriškasis tantalas buvo atsisakęs bet kaip mat prisimindavo priesaiką ir bijodamas, kad netektų pačiam savęs niekinti, sukaupdavo visą vyriškumą ir stiprybę. Tvirtai ir negailestingai gesino savyje gyvybės kibirkštis. Ir atėjo diena, kai nebeturėjau jėgų atsistoti ir išmesti vakarienę pro langą. Kitą dieną jis nieko nematė, vos girdėjo. Prižiūrėtojas manė, kad jis sunkiai susirgęs. Edmonas tikėjusi greitai mirsęs. Taip praslinko diena. Edmonas jautė, kad jį apima kažkoks sustingimas, bet gana malonus. Skrandžio diegliai bemaž praėjo, troškulys liovėsi kamavęs. Kai užsimergdavo prieš jį, sukuriuodavo daugybė spindinčių rutuliukų, panašių į ugnelės klaidžiuojančias naktimis pelkėse. Tai buvo aušra tos nežinomo šalies, kuri vadinama mirtimi. Staiga vakare apie 9 valandą jis išgirdo stuksenimą už sienus, prie kurios buvo jo lova. Baisybė išlikščių gyvių ropinėjo šiame kalėjime, bet Edmonas pamažu įprato miegoti į tokius menkniekius nekreipdamas dėmesio. Tačiau šį kartą, gal dėl to, kad jo pojūčius buvo įjautrinęs badavimas, o gal kad stuksenimas buvo garsesnis negu paprastai, arba pagaliau dėl to, kad paskutinę gyvenimo akimirką viskas įgyja didesnę reikšmę, Edmonas pakėlė galvą ir ėmė klausytis. Kažkas vienodai krapštė akmenį, krapštį arba didžiuliu nagu, arba stambiu dantimi, arba kokiu įnagiu. Akies mirksniu apsiblaususias danteso smegenis pervirė mintis, kuri niekada nepalieka kalinių – laisvį. Šį garsą jis išgirdo tuo metu, kai visi kiti garsai turėjo jam amžinai nutilti ir nejučiom pagalvojo, kad Dievas pasigailėjo jo kančių ir siunčia jam stuksenimą norėdama sustabdyti jį prie krašto duobės – į kurią jau buvo bežengęs. Kas žino, gal kas iš jo draugų, gal kas iš brangių jo širdžiai žmonių, apie kuriuos jis taip dažnai galvodavo, kol išseko jėgos, šią akimirką rūpinasi juo ir bando sumažinti juo skiriantį nuotolį. Bet ne. Matyt, jam tik pasivaideno, tai tik sapnas lydis jį iki mirties lenkščių. Tačiau Edmonas ir toliau klausėsi, stukseno tris valandas. Paskui Edmonas išgirdo, kaip kažkas pabiro ir po to stojo tyla. Po kelių valandų ėmė stuksenti vis garsiau ir daug arčiau. Edmonas nepaprastai susidomėjęs sekė šį darbą ir jau nesijautė toks vienišas. Staiga įėjo prižiūrėtojas. Praslinko beveik savaitai, kai Dantesas buvo nusprendęs mirti. Jau keturios dienos jis nieko nevalgė. Per tą laiką nei vienu žodeliu nepersimetė su prižiūrėtoju, neatsakinėjo jo klausimus, kuo sergas – nusisukdavo į sieną, kai tas į jį spoksodavo. Bet dabar visai kas kita, prižiūrėtojas galėjo išgirsti stuksenimą, pasidaryti atsargesnis, sustabdyti jį ir tuo užgesinti paskutinį miglotus vilties spintulėlį, apie kurį vien pagalvojęs mirštantis dantesas atgėjo. Prižiūrėtojas atnešė pusryčius – Dantesas kiek pasikėlė lovoje ir labai garsiai ėmė kalbėti, kas tik užėjo ant seilės. Apie blogą maistą, apie dreigmę kameroje. Jis burbėjo ir keikėsi, kad turėtų dengsti, kaip reikiant paleisti gerklę. O prižiūrėtojui dėl to buvo ypač apmaudu, nes jis išprašė ligonių lėkštę sultinio ir šviežiaus duonos. Laimė jis pamanė, kad Dantesas klėdi, padėjo kaip visada pusryčius ant pakrypusio stalo ir išėjo. Edmonas laisvai atsikvėpė ir su džiaugsmu ėmė klausytis. Stuksenimas buvo toks aiškus, kad jis jau girdėjo jį labai gerai. Jeigu šis stuksenimas girdėti ir dieną, tarė jis pats savo. Matyt, toks kalinys, nelaimingas kaip ir aš, pluša traukšdamas įsivaduoti. Ak, jei būčiau greta jo, kaip jam padėčiau. Paskui netikėtas spėjimas, lyg tamsus debesis, užtemdė vilties spindulį. Prie nelaimių pripratęs protas nenorėjo lengvai patikėti žmogiškojų džiaugsmu. Jis beveik nebejojo, kad čia stuksi darbininkai, kurios komendantas atsinti ką nors pataisyti gretimoje kameroje. Tuo įsitikinti nesunku, bet kaip ryštis paklausti. Aišku, paprasčiausia būtų palaukti prižiūrėtojo, atkreipti jo dėmesį į stuksenimą ir žiūrėti, su kokia veido išraiška jis klausysis. Bet ar tai nereikštų, kad norėdamas patenkinti akimirkaus malsumą rizikuoja įsigelbėjimu? Edmono galva sukosi. Jis buvo taip nusilpęs, kad jo mintys įsisklaidė lyg rūkas ir jis negalėjo jų sutelkti. Edmonas matė tik vieną priemonę, kuri galėtų apšviesti jo protą. Jis nukreipė akis į dar netaušusius pusryčius, kuriuos prižiūrėtojas buvo padėjęs ant stalo. Atsistojo, svirduliuodamas priejo prie jų, paėmė puoduką pakėlė prie lūpų ir godžiai išgėrė sultinį. Jam užteko valių susilaikyti. Jis buvo girdėjęs, kad jūrininkai jų laivui sudužus nusilpę iš bado, išgelbėti godžiai suvalgydavę maistą ir dėl to mirdavę. Edmonas padėjo ant stalo duoną, kurią buvo bekandas ir vėl atsigulė. Jis jau nebenorėjo mirti. Netrukus Dantesas pajuto, kad jų protas darosi blaivesnis, miglotos padrikos mintys vėl pradeda reikiuotis reigiamą tvarką toje užburtoje šachmatų lentoje, kur vienas tušės langelis galbūt nulėmė žmogaus pranašumą prieš gyvulius. Jis jau galėjo mąstyti ir savo mintį pagristi logiką. Taigi jis tarė savo – Reikia pabandyti sužinoti, niekam nekeliant pavojaus. Jeigu tas, kuris ten stuksena, yra paprastas darbininkas, man pabeldus į sieną, to jau liausis dirbęs, ims spėlioti, kas ir ko beldžia. Kadangi jo darbas ne tik leidžiamas, bet ir būtinas, jis vėl jo imsis. O jei priešingai ten kalinys, mano beldimas jį išgazdins. Bijodamas būti nutvertas, jis nustaus kalės ir vėl imsis darbų ne anksčiau kaip vakare, kai jo manimu visi bus sugulę ir užmėgę. Edmonas tučto jau išlipo iš lovos. Jų kojos jau nebelinko, akise nebemirguliavo. Jis nuėjo į vienutės kampą, išlupo iš sienos dreigmės pagrauštą akmenį ir sudavė juo tris kartus toje vietoje, kur garsiausiai buvo stuksenama. Patį pirmą kartą sudavus, stuksenimas nutilo tarsi užkerėtas. Edmonas atidžiai klausėsi, praslinko valanda, kita, nei garso. Anapus sienos tvyrojo mirtina tyla. Kupinas vilties Edmonas suvalgė keletą kasnelių duonos, norėjo gurkšnį vandens ir tik todėl, kad turėjo geležinę sveikatą, kurios jam nebuvo pašikštėjusi gamta, pasijuto beveik stiprus. Praslinko diena, už sienos buvo tylo. Atėjo naktis, bet vis tiek jokio garso. Čia kalinys, pagalvojo Edmonas, neapsakomai nudžiugęs. Jo apatijos kaip nebuvę. Jis pasijuto nepaprastai gyvybingas ir troško veikti. Naktis praėjo visiškoje tyloje. Visą tą naktį Edmonas nesumerkė akių. Išaušo rytas, prižiūrėtojas atnešė pusryčius. Edmonas jau buvo suvalgęs vakarykščių pietų likučius ir vėl ėmė godžiai valgyti. Jis atidžiai klausėsi, ar nepasigirs tuksenimas. Jį šiurpas kratė pagalvojus, kad nutilo galbūt visam laikui. Dantesas nueidavo savo vienutėje po 10 ar 12 mylių, ištisas valandas purtydavo geležinės grotas, seniai užmirštais pratimais tengiasi gražinti savo raumenims tangrumą ir jėgą, kad būtų gerai pasiruošę susikipti su likimu. Šitaip imtynininkas prieš išeidamas į areną įsitrina kūną alyvą ir pramankština rankas. Kartais jis sustodavo ir imdavo klausytis, ar nepasigirstų senimas, ir širzdavo ant kalinių dėl jų atsargumų kaip jis neatspėja, kad jų darbą pertraukė kitas, toks pat kalinys, taip pat karštai trokštas laisvės. Praslinko trys dienos, 72 mirtinos valandos suskaičiuotus minutį į minutę. Pagaliau vieną vakarą, prižiūrėtojui išėjus, kai Dantesas nežinia kelintą kartą kišo ausį prie sienos, jam pasirodė, kad stuksena jau galvoje prigludusioje prie bežadžių akmenų. Dandesas atsitraukė, norėdamas nuraminti sukreistas smegenis, apėjo keletą kartų kamerą ir vėl priglaudė ausį toje pačioje vietoje. Be jokios abejonės, už sienos kažkas darėsi. Turbūt kalinys suprato, jog pirmykštis jo darbo būdas pavojingas ir ėmėsi kito, kad galėtų saugiau tęsti savo darbą, svertą matyt pakeitė kaltų. Padrasintas šiaus minties, Edmonas ryžosi padėti tam nenuilsančiam darbininkui. Jis atitraukė savo lovą, nes kaip tik už jos jam rodės vyko išlaisvinimo darbas ir ėmė ieškoti akimis daiktų, kurio galėtų prakrapštyti sieną, nudaužyti dreigną tinką ir išlupti akmenį. Tačiau jis neturėjo nieko, nei peilių, nei šiaip aštraus įnagių. Buvo vien geležiniai grotų virbai, bet jam tie kartų teko įsitikinti, kokie jie stiprūs, kad nevertėjo nei bandyti jų klibinti. Kameroje liko tik lova, kėdė, stalas, kibiras ir asotis. Lova turėjo geležinės įkabas, bet jos buvo prisuktos prie medžio sraigtais. Reikėjo atsuktuvo, kad galėtum atsukti sraigtus ir nuimti įkabas. Stale ir kėdėje jokio geležgalio. Kiberas anksčiau buvo sulanku, bet dabar ir tas nuimtas. Dante suliko vieną – sukulti asotį ir darbuoti smailiomis jo šūkėmis. Jis numetė ąsotį ant aslus ir iš jų pasidarė krūvą šukių. Dantesas pasirinko dvi ar tris smailės šukės, paslėpė jas čiužinyje, o kitas paliko ant aslus. Sudaužyti ąsotį visai paprasta, jis negalėjo sukelti įtarimų. Edmonas būtų dirbęs visą naktį, bet tamsoje darbas nekaip sekės. Krapštyti reikėjo apgraibomis ir netrukus jis pastebėjo, kad menkas jo įnagis šimpa nuo daug kietesnių akmens. Jis vėl pristūmė savo guolį ir ėmė laukti dienos. Drauge su viltimi grįžo kantrybė. Visą naktį Edmonas klausėsi, kaip už sienus dirbamas požeminis darbas. Jis nenutrūko iki pat ryto. Išaužo rytas. Kai atėjo prižiūrėtojas Dantesas jam pasakė, kad vakare panorėjęs atsigerti, begeriant asotis iškritęs jam iš rankų ir sudužęs. Prižiūrėtojas nirgdamas nuėjau ieškoti naujo asočio, užmiršęs išnešti šukės. Netrukus jis grįžo, patarė būti atsargesniam ir išėjo. Su neapsakomu džiaugsmu Dantesas išgirdo, kaip trakštelėjo užraktas. Anksčiau nuo to garso jam kiekvieną kartą suspausdavo širdį. Vos tik nutilus prižiūrėtojo žingsniams, jis puolė prie lovos, atitraukė ją ir blankioje saulės spindulio šviesoje įsiskverbusioje į jo požemį, pamatė, kad pusę nakties plušo bergžiai. Jis gremžiai akmenį, užuot jau pakraščiuose krapštės tinka. Nuo drėgmės tinkas buvo suminkštėjęs. Džiaugsmingai plakant širdžiai, Dantesas pamatė, kad tinkas trupa. Tiesa, tie trupiniai buvo nedidesnė už smiltelę, bet vis dėlto per ketvirtį valandos Edmonas prikrapšti jų beveik saują. Matematikas būtų apskaičiavęs, kad dirbant taip porą metų, jei nepasitaikytų uolų, būtų galima išrausti keturkampį dviejų peidų platumo ir 20 peidų gylio plotą. Dantesas nuoširdžiai apgailestavo, kad nepanaudojo šiam darbui daugybės valandų, kurias praleido bergžiai, puoseleidamas viltis, melsdamasis ir kritęs į neviltį. Argi per šešerius metus, kuriuos išsėdėjau šiame požemyje, nebūtų baigęs bet kokio darbo, net ir labai kruopštaus. Ši mintis paskatino jį uoliau dirbti. Per tris dienas, darbuodamasis nepaprastai atsargiai, jis nukrapštė visą tinką ir nuvalė akmenį. Siena buvo išmūrita iš lauko akmenų, tarp kurių vietomis, kad būtų stipriau, buvo įmūrytos akmeniniais plokštais. Vieną tokią plokštę jis ir atkrapštė, ir dabar reikėjo ją išklibinti. Dantesas pabandė išjudinti nagais, bet pasirodė, kad tai neįmanoma. Kai jis įkišo į plyšį asočio šukes ir pamėgino jomis veikti kaip svertų, šukiais lūžo. Veltui prasikamavęs visą valandą, Dandesas nusiminęs metį darbą. Nejaugi jam teks atsisakyti mėginimų ir nieko neveikiant laukti, kol kaimynas pats viską baigs. Staigai galva atėjo nauja mintis. Jis atsistojo ir nusišypsojo, šluostydamasi suprakaitavusią kaktą. Kiekvieną dieną prižiūrėtojas jam atneždavo sriubaus kardinėme prikaistuvėje. Iš to prikaistuvio jis matyt duodavo sriubos ir kitam kaliniui. Dantesas pastebėjo, kad jis būdavo arba pilnas, arba jo tik pusėje, žiūrint, kam pirmą prižiūrėtojas atneždavo maistą, jam ar jo kaimynui. Prikaistuvis buvo su geležiniu kotu. Ta geležinį kotą ir buvo nužiūrėjęs Dantesas. Jis mielai būtų atidavęs už jį dešimt savo gyvenimo metų. Prižiūrėtojas išpylė sriubą į Danteso lėkštę. Ta lėkštė išvalgė sriubą mediniu šaukštu, Dantesas kasdien įsiplaudavo. Vakare Dantesas pastatė lėkštę ant aslos tarp durų ir stalų. Prižiūrėtojas įeidamas užmynė ją ir lėkštėj sudužo. Šį kartą Dantesui nebuvo ko prikišti. Tiesa, jis bereikalų paliko lėkštę ant aslos, bet ir prižiūrėtojas buvo kaltas. Reikia žiūrėti, kur eini. Prižiūrėtojas tik sumurmėjo – Paskui jis apsidairė, į ką galėtų išpilti sriubą, bet daugiau indų dantesas neturėjo. Palikite prikaistuvį, tarė jis. Atnešę pusryčius rytoj pasijimsite. Toks patarimas tingiam prižiūrėtojui patiko, jam nereikėjo lipti į viršų, leisti žemyn ir vėl kopti. Jis paliko prikaistuvį, dantesas suvirpėjo iš džiaugsmo. Jis greitai suvalgė sriubą ir mėsą, kuri kalėjimų papročių būdavo sudėta į sriubą. Paskui visą valandą laukęs, kad įsitikintų, ar prižiūrėtojas neapsigalvojo, atitraukė lovą, pasiėmė prikaistuvį, įkišo geležinio koto galą į plyšį tarp akmeniniais plokštais ir gretimų akmenų ir panaudojo jį kaip svertą. Siena kiek sujudėjo ir Dantesas suprato, kad darbas vyksta gerai. Ir iš tikrųjų po valandos akmuo buvo išimtas. Sienoje liko įduba maždaug pusantros pėdaus pločių. Dantesas rūpestingai surinko tinko gabalus, nunešė į kampą, asočio šuke prigramdė pilkšvos žemės ir pridengė tinką. Paskui uoliai kibo į darbą, nenorėdamas gaištiniai valandėlės, nes tą naktį atsitiktinumo dėka arba tikriau savo išradingumo dėka jis galėjo naudotis tokiu brangiu įnagiu. Išaušus jis įdėjo akmenį į vietą, pritraukė prie sienos lovą ir atsigulė. Pusryčiams gavo tik gabalą duonos – Prižiūrėtojas įėjo ir padėjo jį ant stalo. Ar likšteis neatnešėte? paklausė Dantesas. Ne, neatnešiau, atsakė prižiūrėtojas. Jūs viską daužote. Sukūlėte asotį, dėl jūsų kalteis aš užminiau lėkštę. Jei visi kaliniai darytų tiek nuostolių, vyriausybė negalėtų jų išlaikyti. Jums paliekamas prikaistuvis ir bus pilama į jį sriuba. Tuomet gal liausiteis daužės indus. Dantesas pakėlė akis į dangų ir po apklotu maldingai susidėjo rankas. Tas geležies gabalas netikėtai atsidūręs Edmono rankose. Sukėlė jo širdyje tokį karštą dėkingumą, kokio anksčiau net laimingiausiamis valandėlėmis jis niekad nebuvo jautęs. Tik vieną kėlį liūdėsį. Dantesas pastebėjo, kad pradėjus jam darbuotis, kitas kalinys nustojo dirbęs. Bet šitai anaip tol nereiškia, kad jis atsisakė savo sumanimų. Jei kaimynas neteina pas jį, jis nueis pas kaimyną. Visą dieną Edmonas dirbo be atokvėpių. Iki vakaro su naujuoju įnagiu jis ištraukė iš sienos daugiau negu dešimt akmenų ir tinko. Atėjus lankimo metui, Dantesas kaip galėdamas ištiesino susilančius į kotą ir pastatė prikaistuvį į įprastą vietą. Prižiūrėtojas įpylė į jį sriubaus su meisa, tiksliau su žuvimi, nes buvo pasninko diena ir tris kartus per savaitę kaliniai būdavo verčiami pasninkauti. Šitai taip pat galėjo atstoti Dantesui kalendorių, jeigu jis seniai nebūtų liovėsi skaičiuoti laiko. Išpylęs sriubą prižiūrėtojas išėjo. Šį kartą Dantesas norėjo įsitikinti, ar jo kaimynas tikrai nebedirba. Jis ėmė klausytis. Visur buvo taip tylu, kaip tas tris dienas, kai darbas buvo sustojęs. Dandesas atsiduso, matyt kaimynas juo nepasitikė. Vis dėlto jis nenusiminė ir keurą naktį dirbo, bet po dviejų ar trijų valandų susidūrė su kliūtimi. Geležis nebegramdė, o slidinėjo lygių paviršimi. Dantesas apgrabaliojo sieną rankomis ir suprato, kad pasiekė sėją. Ta sėja užėmė visą angą, kurią Dantesas buvo iškrapštęs. Dabar reikėjo rausti aukščiau arba žemiau jaus. Nelaimingas jaunuolis net nebuvo pagalvojęs apie tokią kliūtį. O Dieve, mano Dieve, suriko jis, aš taip tave maldavau, taip tikėjau, kad išklausysi mano maldas. Dieve, tu atimei iš manęs laisvę, atimei mirties ramybę, pašaukiai toliau gyventi, tai pasigailėk manęs, neleisk man mirti iš nevilties ir sielvarto, Dieve mano. Kas tuo pat metu kalba apie Dievą ir neviltį, paklausė balsas tartum iš požemių. Storos sienos prislopintas, jis kaliniui atrodė kaip šauksmas iš kapo. Edmonas pajuto, kad jo plaukai stojasi ant galvos. Klupšės jis atsitraukė nuo sienos. Aš girdžiu žmogaus balsą, sunšnipždėjo jis. Jau ketveri ar penkeri metai Edmonas girdėjo tik prižiūrėtojo balsą, o kaliniui prižiūrėtojas ne žmogus. Tai gyvos durys papildančius ažolinės duris. Tai gyvas virbas papildantis geležinės grotas. Dievulėliau, sušuko Dantesas, kalbėkite, dar kalbėkite, nors jūsų balsas ir išgazdino mane. Kas jūs? O kas jūs, paklausi balsas. Nelaimingas kalinys, ilgai negalvodamas atsakė Dantesas. Kokios tautybės? Prancūzas. Kuo vardu? Edmonas Dantesas. Kokios profesijos? Jūrininkas. Ar seniai čia? Nuo 1815 metų vasario 28 dienos. Už ką? Aš nekaltas. Bet kuo jūs kaltinamas? Už dalyvavimą sąmokslę imperatoriui sugražinti. Kaip sugražinti imperatoriui? Argi imperatorius jau nebesauste? Jo atsisakė 1814 metais Fontainebleau ir buvo įsiustas į Elbei salą. O jūs ar seniai čia, kad nežinote tokių dalykų? Nuo 1811 metų. Dantesas krūptelėjo. Šis žmogus išsėdėjo kalėjime ketverius metus ilgiau negu jis. Na, daugiau nedirbkite, skubiai tari balsas, tik pasakykite, kokiame aukštyje krapštote sieną, sulik žeme. Kuo jį paslėpta? Mano lova. Ar jūsų lova kas nors judino nuo to laiko, kai esate kalėjime? Nei kartu. Kur išeina jūsų kambarys į koridorių, o koridorius į kiemą? Kokia nelaimė, sušnipždėjo balsas. Dieve mano, kas yra? paklausė Dantesas. Apsirikau. Netobulas mano planas suklaidino mane. Viskas veltui nuėjo, nes neturėjau skriestuvo. Klaidinga linija planeto lygi 15 pėdų klaidai tikrovėje. Sieną, kurią krapštote, aš palaikiau laukuje sieną. Tada būtumėt jūrą pasiekęs, to ir norėjau. Ir jeigu jums būtų pasisekę, būčiau šaukęs plaukti, būčiau pasiekęs kurią nors iš salų esančių aplink Ifo pilį.